بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته qalb kasalliklaridan yana biri bu dunyo sevgisi الله سبحانه وتعالى قرآن دايت aytadiki أستعيذ بالله إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون الله تعالى aytyaptiki albatta biz bilan ro'baro bo'lishni umid qilmaydigan qayta tirilishga ishonmaydigan va dunyo hayotiga rozi bo'lib unga xotirjam bo'lib qolgan hamda bizning oyatlarimizdan g'ofil bo'lgan kimsalar ular uchun qilgan ishlari sababli jahannam bordir dunyo sevgisi unga xotirjam bo'lib qolish va oxiratni unutib qo'yishdan shunday ishlar kelib chiqadiki bu narsa o'zini egasiga do'zaxi vojib qiladi inson ozgina o'ylab ko'rsa dunyo sevgisi insonni qaysi ishlarga qaysi gunohlarga majbur qilishini tushunishi mumkin chunki inson dunyoni talab qilsa dunyoni orqasidan quvsa u faqatgina o'zini xohishlariga yetish bo'lib qoladi uni maqsad lazzatlarga kayfu safoga ko'ngil xushlikka yetishish bo'ladi va u bu yetishda biron bir chegara bir shariatni qoidalariga amal qilmaydigan holatga keladi xoh ayolni ketidan quvsin yoki boshqa kayfu safolar mast qiluvchi ichimliklar bo'lsin harom pullar bo'lsin molu davlat o'yin kulgu zebu ziynat bo'lsin yoki mansablar bo'lsin faqatgina mana shular uni tashvishlantiradi va mana shuni ketidan quvib yashaydigan bo'ladi uni faqatgina dunyoda lazzat beruvchi narsalar qiziqtiradi foydali narsalar qimmatbaho baland narsalar va chiroyli narsalargina qiziqtiradigan bo'lib qoladi alloh taolo qur'onda judayam ko'p joyda dunyoni zikr qiladi lekin bularning hammasi hamma joyida dunyoni harom ekanligini aytmaydi buni sababi dunyoni ko'p qismi borki insonni hayoti uchun zaruriy ya'ni inson yashab mana shu dunyoda oxirati uchun ozuqa to'plashi uchun u mana shu dunyoni ba'zi narsalariga ehtiyoji bo'ladi shuning uchun dunyo juda yam umumiy uni ichidagi narsalar shariatni doirasida bo'lishi kerak Bu narsani tushunish uchun inson dunyoni haqiqatini avvalo bilish kerak va dunyoni ichidagi narsalardan bizni mavqifimiz qanday bo'ladi ya'ni munosabatimiz qanday bo'ladi buni musulmon kishi yaxshi bilib olishi kerak avvalo dunyo to'g'risida alloh taolo bizga ba'zi narsalarni tasvirlaydi dunyo nimadan iboratligini alloh taolo aytadiki ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu va lahu va zinatun va tafaxurun baynakum va takasurun fil amwali val avlad bilinglarki dunyo hayoti faqatgina o'yin kulgu zebu zinat va o'zaro bir birlaringizga faxrlanish va maqtanish va mollar va farzandlarni ko'paytirishdir inson yoshligida o'yin kulguga qiziqadi uni butun g'ami ertayu kech o'yinda bo'ladi ko'chada bo'ladi uni boshqa narsa qiziqtirmaydi na moli dunyo qiziqtiradi na qarama qarshi jins na dala hovli na uylar na ulovlar qiziqtiradi u faqatgina o'yin bo'ladi uni tashvish lekin ulg'ayganidan keyin balog'atga yetganidan keyin alloh taolo aytyaptiki ziynatun va tafaxurun bayna zebu ziynat ya'ni yigitlar qizlar zebu ziynatni yaxshi ko'radi va ziynatlanish bo'lib qoladi ular ertayu kech nima kiysam ekan va o'zini qanday qilib o'ziga oro berish kerak o'zini ziynatlash kerak mana shu narsalar ularni qiziqtiradi va bu narsada bir biri bilan maqtanish poyga o'ynash bo'ladi undan keyin oila qurganidan keyin inson yanada ulg'ayganidan keyin oila bo'lganidan keyin farzand ko'paytirish va qo'l ostidagilarni ko'paytirishga mansab ishchilarni ko'paytirish tarafdor yig'ishga va molu dunyo yig'ishga qiziqadi va mana shu bilan hayoti dunyo o'tib ketadi alloh taolo aytyaptiki hayoti dunyo mana shu narsalar xolos boshqa bir oyatda زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث odamlarga ayollar bolalar oltin kumush cheksiz boyliklar qimmatbaho otlar chorva mollari va ekin tikinlardan iborat bo'lgan xohishlarni yaxshi ko'rish chiroyli qilib qo'ydi demak alloh taolo aytyaptiki shahovatlar sevgisi xohishlar sevgisi insonga chiroyli ko'rsatib qo'yilgan va bu shahovatlardan ba'zi misollar keltiryaptiki ayollar ayollar uchun erkaklar ya'ni qarshi jins va farzandlar oltin kumush boyliklar pullar qimmatbaho ulovlar ba'zilar uchun chorva mollari ba'zilar uchun ekinlar bo'ladi insonni kasbiga qarab mana shu uni dardi bo'lib qoladi alloh taolo aytyaptiki zalika mataul hayati dunya bu dunyo matohidir bu hayoti dunyoni arzimas bir matosidir demak inson tabiatida borki dunyoga va uni ichidagi narsalarga moyil bo'ladi lekin alloh taolo mana shu moyil bo'lib dunyoni ustun qo'yishdan oxiratni unutib qo'yishdan butun insonni g'ami dunyo bo'lib qolishidan qaytadi bal dunya balki sizlar dunyo hayotini ustun qo'ymoqdasizlar holbuki oxirat yaxshiroq va boqiyroqdir alloh taolo bandalaridan shuni xohlaydiki butun g'ami oxirat bo'lishini xohlaydi va dunyodan ehtiyot bo'lishlarini xohlang dunyodan va undagi xohishlardan inson dunyo va uni ichidagi narsalarga nisbatan shariat qo'ygan chegaralarni rioyat qilish kerak aks holda alloh taolo qur'onda bir necha joyda mana shu dunyoni ketidan quvuvchilarga do'zax bo'lishini zikr qiladi ularni boradigan joylari do'zax bo'ladi من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها kimki hayoti dunyoni va uning zebu ziynatlarini iroda qilsin uni butun maqsadi shu narsa bo'lsa unga dunyodayoq amallarini mukofotini beramiz ya'ni u mana shu mehnatini samarasiga erishadi dunyo uchun qancha mehnat qilsa alloh taolo beradi chunki bu sabablar olami kofir bo'lsin musulmon bo'lsin qancha mehnat qilsa alloh taolo mehnatiga yarasha beradi hum fiha la ular dunyoda ziyon ko'rmaslar alloh taolo kamaytirmaydi mana shunday butun g'ami dunyo bo'lib qolgan kimsalar ular uchun oxiratda do'zaxdan boshqa narsa yo'q ular uchun faqat jahannam bor xolos va habito ma fiha dunyoda qilgan ishlari zoya ketdi va batilum ma ya'malun va qilayotgan amallari botildir boshqa joyda Alloh taolo aytadiki man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid kimki naqd dunyoni yaxshi ko'rsa biz o'zimiz xohlagan kishilar uchun xohlagan narsani dunyodayoq naqd qilib beramiz ya'ni maqsadiga yetadi u dunyoni istagan bo'lsa shuhratni istagan bo'lsa shuhratni beramiz mansab xohlagan bo'lsa mansab beramiz o'sha mehnatiga yarasha yetadi molu dunyo istagan bo'lsa buni ham beramiz so'ngra uning joyi malomat va quvilgan holda kiradigan jahannam bo'ladi lekin borar joyi jahannam bo'ladi alloh taolo boshqa joyda aytadiki dunyoda insonlar yagona maqsadi dunyo bo'lib qolsa inson faqat mana shu dunyoda qanday qilib lazzatli hayot kechirsam huzur halovat topsam kayfu safo qilsam deb yashaydi dunyodan iloji boricha foydalanib qolishni xohlaydi ya'ni bir marta kelamiz bu dunyoga foydalanib qolgin maza qilib yashab olgin deydi mana shular haqida alloh taolo aytadi ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها do'zaxga ko'ndalang qilinadigan kunda kofirlarga aytilurki sizlar hayoti dunyodayoq huzur halovatlaringizni ketkizdingizlar biha va undan foydalanib bo'ldingizlar ya'ni butun lazzatlar kayfu safo sizlar uchun endi tugadi chunki sizlar dunyoda bu narsadan foydalanib bo'ldinglar ulushinglarni olib bo'ldinglar فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون endi bugun yer yuzida nohaq kibru havo qilganingiz uchun va itoatsizlik qilganingiz uchun xorlik azobi beriladi demak insonni yagona maqsadi mana shu dunyo bo'lib qolsa Bu narsa uni yer yuzida kibru havo qilishiga olib keladi va Alloh va rasuliga itoatsizlikka olib keladi. Shuning uchun shariat insonni nafsini tiyishi, uni nazorat qilishi va muolaja qilib davolashni buyurgan, farz qilgan insonlarga. Va bu narsa farzi kifoya emas. Chunki farzi kifoya bir qishloq shahardan ba'zilar qilsa, qolganlardan soqit bo'ladigan narsa. Bu ibodat farzi ayn bo'ladi. farzi ayn har kishiga farz bu chunki bir kishi o'zini nafsini taskiya qilsa poklasa boshqa bir kishini qutqara olmaydi bu qiyomatda har kishi o'zi uchun javob beradi hozirgi o'qilgan oyatlarda va qur'onda nihoyatda ko'p oyatlarda dunyo mana shunday ma'lumot qilinadi alloh taolo dunyodan zohidlik qilishga chaqiradi oyatlarda dunyodan yuz o'girishga va oxiratga rag'bat qilishga chaqiradi oxiratga chaqiradi butun payg'ambarlarni maqsadi ham asosiy maqsad tavhid va oxiratga chaqirish bo'lgan dunyoni o'tkinchiligini eslatish bo'lgan mana shu mavzuda ba'zi hadislar rivoyat qilinadigan bo'lsa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ibn moja hokim termiziylar rivoyat qilgan hadisda bir qo'yni oldidan o'lik bir qo'yni oldidan o'tdilar ba'zi rivoyatlarda bu qo'yi quloqlari kesilganligi keladi ya'ni yanada qiymatsiz o'zi shundoq ham o'liku tashlangan bir axlat joyga tashlangan qulog'i ham kesik uni ustiga umuman qiymatsiz shunda payg'ambarimiz aytdilarki payg'ambarimiz sahobalardan so'radilar ba'zi rivoyatlarda o'sha uloqni ko'tarib kichkinaroq qo'y oladi shuni quloqidan ko'targanligi keladi payg'ambarimiz nihoyatda ko'z oldiga keltirishi uchun aytadiki mana bu o'zini egalariga qiymatsiz deb o'ylaysizlarmidi haqir deb bilasizlarmidi qolu min havaniha alqovha sahobalar aytishdiki haqir bo'lgani uchun tashlashibdi deydi ya'ni qiymatsizligi uchun uni egasi otib yuborgan bu yoqqa vallazi nafsi biyadihi ad-dunya ahvanu alallohi min hadhihi shati ala ahliha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki mana shu qo'y o'zini egasiga qanday qiymatsiz bo'lsa dunyo Allohning nazdida bundan ham haqirroq dedilar ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعودة ما سقى كافرا منها شربة ماء agar dunyo Allohning nazdida chivinni qanotiga barobar bo'lganida kofirga bir qultum suv bermagan bo'lar lekin biz dunyoda ko'rib turibmizki alloh taolo kofirga istagan narsasini berib qo'ygan dunyoni bor nozu ne'matlarini berib qo'ygan bundan ma'lum bo'ladiki chivinni qanotichalik ham emas ollohni nazdida demak dunyoni umuman qiymati yo'q nihoyatda bir haqir boshqa bir hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar imom muslim rivoyat qiladi ad dunya sijnul mu'min va jannatul kafir dunyo mo'minni qamog'i va kofirning jannati dunyo oxiratga nisbatan solishtirganda haqiqiy qamoq bo'lib qoladi agar inson oxiratni bir ko'rganida edi dunyoda iztirobga tushib siqilib qolgan bo'ladi shahodatni orzu qilgan bo'ladi lekin oxiratni ko'zi bilan ko'rmagani uchun inson xotirjam yashaydi dunyoda va jannatul kafir kofir uchun jannat chunki oxiratda kofir holati ya'ni jahannamni oldida dunyo unga jannat bo'lib qoladi termiziy rivoyat qilgan hadisda abu muso ashariy aytadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar man ahabba dunyahu adorra bi axirati kimki dunyosini yaxshi ko'rsa oxiratiga zarar yetkazadi va man ahabba axiratahu adorra bi dunya kimki oxiratini yaxshi ko'rsa dunyosiga zarar yetkazadi demak bir paytni o'zida ikkalasini yaxshi ko'rib bo'lmas ekan birini yaxshi ko'rsa biriga zarar bo'lyapti bularni munosabati bir biriga qarama qarshi ekan unda qaysi birini yaxshi ko'rish kerak qaysi birini ustun tutish kerak payg'ambarimiz aytdilarki boqiy bo'lganini foniysidan ustun qo'yinglar abadiy bo'lgan oxiratni ustun tutinglar deyapti payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ibn abid dunyo va bayhaqiylar rivoyat qilishgan hasan basriy mursal holatda rivoyat qiladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar hubbu dunyo rasu kulli qotiya dunyo sevgisi barcha gunohlarning boshidir gunohlari hammasi inson tafakkur qilib qarasa mana shu dunyo sevgisidan kelib chiqadi zohiriy gunohlar bo'lsin yoki qalbni kasalliklari bo'lsin hammasi dunyo sevgisidan kelib chiqadi kibru ham mana shundan musulmonlarni hasad qilishi ham mana shundan g'iybat ham dunyo sevgisidan kelib chiqadi molu davlat sevgisi mansab sevgisi shuhratparastlik bularni hammasi dunyo sevgisidan kelib chiqadi odam o'ldirish o'g'irlik qilish zino qilish sharobxo'rlik va boshqa gunohlar ribo sudxo'rlik bularni hammasi dunyo sevgisidan kelib chiqadi asl kasalliklarni eng katta sababi illati mana shu dunyo sevgisi bo'ladi bazzor va hokim rivoyat qiladi zayd ibn arqam roziyallohu anhu aytadi abu bakr roziyallohu anhu bilan birga edik va ichishga narsa so'radi shunda unga asal qo'shilgan suv olib kelishdi abu bakr roziyallohu anhu uni og'ziga yaqinlashtirib yig'lab yubordi va hattoki oldidagi odamlar ham yig'ladi oldidagilar sokin bo'ldilar lekin abu bakr yig'lashda davom etdi keyin mana shu sharbatni og'ziga yana yaqinlashtirib yana yig'lab yubordi keyin ko'zlarini artdi shunda so'rashdiki ey rasulullohni xalifasi siz nimaga yig'ladingiz abu bakr aytdiki men rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga edim va uni o'zidan bir narsani itarayotganini ko'rdim lekin biron narsani ko'rolmadim shunda so'radimki yo rasululloh siz nimani itaryapsiz o'zingizdan payg'ambarimiz aytdilarki hadihi dunyo mustilatli bu dunyo menga timsol bo'lib ko'rindi va men unga aytdimki mendan uzoqqa ketgin shunda dunyo qaytib kelib aytdiki sen mendan qutulding lekin sendan keyingilar qutulolmaydi shunga men qo'rqib yig'layapmanki dunyoga berilib ketmadimmikin deb qo'rqyapman deb abu bakr roziyallohu anhu turli xil rang barang sharbatlarni ichmoqchi emas edi u xilma xil nozu ne'matlar yeguliklar va mevalarni yemoqchi emas edi u dag'illama uylarda qimmatbaho ulovlar va kiyim kechaklar ichida hayot kechirmasin u faqatgina asal qo'shilgan suv ichmoqchi edi xolos mana shu narsadan qo'rqdiki dunyoga kirishib ketmadimmikin dunyoga berilib ketmadimmikin deb qo'rqdi termiziy rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki inna dunya hulvatun hodiro shubhasiz dunyo shirin va yashildir ya'ni shirin va yashil bir mevaga o'xshaydi dunyo shirin meva o'zini lazzati bilan insonni o'ziga tortadi va o'zining yashilligi bilan insonni ko'zini quvontiradi va innalloha mustahlifukum fiha albatta alloh taolo sizlarni dunyoda o'rinbosar qilib qoldiradi dunyo qo'llaringlarga tegadi ham va alloh taolo nima amal qilishinglarga qarang dunyoni berishi sizlarga tamkin va xilofatni berishi sizlarni imtihon qilish uchun bo'ladi bani isroila lamma basatat lahumud dunya va muhidat tahu fil huliyati va nisai va tibi va siyab payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam banu isroilni halok bo'lish sababini aytdilar banu isroilga dunyo keng qilib berilganida ular zebu ziynatlar ayollar atirlar xushbo'yliklar va kiyimu kechaklarga berilib ketdilar ya'ni bu ummatni ogohlantiryaptiki payg'ambarimiz sizlar ham berilib halok bo'lmanglar banu isroilga o'xshab imom muslim rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz alhakumut takatur oyatini tafsir qildilar molu davlatni yig'ib ko'paytirish musobaqa qilish sizlarni mashg'ul qilib qo'ydi mana shu oyat payg'ambarimiz aytdilarki yaqul ibn adam mali mali va min malika illa ma akalta fa afnayt aw labista aw tasaddaqta fa odam farzanda nuqul molim molim deb harakat qiladi holbuki seni moling faqatgina yeb bitirgan va kiyib eskirtirgan va sadaqa qilib oxiratingga olib qo'ygan narsangdir bundan boshqa narsa bizni molimiz hisoblanmaydi u ortib qoladi u farzandlarga qolib ketadi yoki boshqalarga nasib qiladi inson faqat foydalanadigan narsa uni moli xolos ya'ni inson yo kiyadigan demak kiymaydigan ortiqcha turgan narsalar bizni molimiz bo'lmaydi faqatgina bizni oldimizda turishi hisob kitob bo'ladi xolos zarari bor uni faqat undan dunyoda foydalanmaysiz uyingizda ortiqcha turibdi lekin oxiratda javobini berasiz bundan so'ralamiz hammamiz boshqa bir hadisda imom ahmad rivoyat qilgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar inna daru man darala va malu man la malala dunyo uyi yo'qning uyidir va moli yo'qni molidir ya'ni bizni haqiqiy uyimiz vatanimiz oxirat bor bizda dunyoga ehtiyojimiz yo'q va moli yo'q odamni moli mo'minlarni oxiratda alloh taolo olib qo'ygan ne'matlari bor valaha yajmau man la aqlala payg'ambarimiz aytyaptilarki aqli bo'lmagan odam dunyoni to'playdi va yuadi man la ilmala va ilmi bo'lmagan odam dunyo uchun adovat qiladi va alayha yahsudu man la va tushunchasi bo'lmagan odam dunyo uchun hasad qiladi man la yaqinala va yaqini bo'lmagan odam dunyo uchun sa'y harakat qiladi ya'ni Allohning rizqiga yaqinan aniq ishonmasa inson ertayu kech tirikchilik uchun harakat qiladi butun g'ami shu bo'lib qoladi aslida sababini qilib qo'yib xotirjam inson oxiratini o'ylashi unga yetar edi sababini qildi alloh taolo rizqini beraveradi lekin inson esi uni fikri qalbi mashg'ul bo'lib qoladi mana shu dunyoga kirishib ketishlik muttafaqun alayh buxoriy va muslim rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam abu ubayd ibn jarrohni bahraynga zakot to'plashga yubordi va u bahrayndan ko'p mol bilan qaytib keladi shunda ansor abu ubaydani kelganini eshitib bomdod namoziga payg'ambarimizni oldiga to'planishadi bomdodni o'qib bo'lganlaridan keyin hammaligi payg'ambarimizni oldiga darrov kelib olishadi shunda payg'ambarimiz ularni ko'rib tabassum qiladi aytadiki abu ubayda ba'zi narsalarni olib kelganini eshitdinglar shekilli shunda ular aytishadiki ajal ya rasululloh ha ya rasululloh shunda payg'ambarimiz aytdilarki xursand bo'linglar va sizlarni xursand qiladigan narsani umid qilaveringlar favallohi mal faqro alaykum allohga qasamki sizlar uchun faqirlikdan qo'rqmayman valakinni alaykum fatanafasuha tanafasuha lekin men sizlar uchun sizlardan oldingilarga dunyo keng qilib berilishini va ular musobaqa qilgani kabi sizlar ham musobaqa qilishinglardan va ularni halok qilgani kabi sizlarni ham halok qilishidan qo'rqaman ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu ummat uchun faqirlikdan qo'rqmagan faqirlik bu ummatni muammosi emas bu ummatni muammosi dunyo bo'ladi dunyoga dunyoga sho'ng'ib ketish oxiratni unutish bo'ladi va dunyoda musobaqa qilish va shunda halok bo'lish payg'ambarimiz ogohlantiryapti buxoriy rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni adbo degan tuyalari bor edi biron kishini tuyasi undan oshib o'tmas edi ya'ni ba'zan musobaqa qilib turishardi masalan safarga ketayotganda shunda qani kim o'zib ketarkan deb shu zerikmaslik uchun orada mana shunday kim o'zar qilib ketishar edi mana shu adbo tuyalaridan hech bir kishini tuyasi o'tib ketmas edi lekin bir badaviy tuyasi bilan kelib bir marta o'tib ketadi shunda musulmonlarga bu narsa juda yam og'ir botadi ya'ni rasululloh xafa bo'larmikan deb siqilib qolishadi shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar innahu haqqun alallohi an la yarfa shay'an minad dunya illa vadaa payg'ambarimiz aytdilarki ollohni zimmasida haqki dunyodan biron narsani ko'tarmasin albatta uni tushiradi boshqa rivoyatlarda dunyodan biron narsa ko'tarilmasin deb keladi ya'ni dunyodan qachon biror narsa ko'tarilsa albatta alloh taolo uni tushiradi dunyo hech qachon baland bo'lmaydi alloh taolo uni tushirib turadi demak suyanish kerak emas dunyoga dunyoga ishonib qolish kerak emas tabaroniy rivoyat qiladi termiziy bilan abu dardo aytadi qola rasululloh sollallohu alayhi vasallam لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا valabakaytum kasiran payg'ambarimiz aytdilarki men bilgan narsalarni bilganinglarda kam kulib ko'p yig'lagan bo'lardinglar valahanat alaykumud dunya va dunyo sizlar uchun haqir bo'lib oxiratni ustun qo'ygan bo'lardinglar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yuqorida bir hadisda dunyoni chivinni qanotichalik ollohni nazdida qiymati yo'qligini aytdi dunyo nafaqatgina qiymatsiz balki Alloh taolo bu dunyoni yomon ko'radi ya'ni bir narsaga nisbatan insonni beparvoligi bo'lishi mumkin ya'ni farqsiz bo'lishi mumkin bir narsa farqsiz yaxshi ko'rmaydi ham yomon ko'rmaydi lekin Alloh taolo dunyoni yomon ko'radi faqatgina uni qiymati past emas balki Alloh taolo dunyoga la'nat aytadi bu dunyo la'natlangan Alloh tomonidan termiziy rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar ad dunyo mal'una dunyo la'natlangandir muhaddislar buni sharhida aytishadiki mabg'udu minalloh Alloh tomonidan yomon ko'rilgan Alloh taolo dunyoni yomon ko'radi sababi dunyo insonlari ollohdan uzoqlashtiradi olloh taolodan chalg'itadi shuning uchun alloh taolo dunyoni yomon ko'radi va la'natlaydi dunyo malunun mafiha payg'ambarimiz aytdilarki dunyoni ichidagi narsalar ham la'natlangan la'nat bu eng xatarli narsalardan la'nat degani ollohni rahmatidan uzoq bo'lsin degani Allohning rahmatidan uzoq bo'lish degani bu abadiy halokat degani. Va bu faqatgina aniq kofir bo'lgan odamgagina aytiladi. Shuning uchun musulmonga la'nat aytish ittifoqan harom hisoblanadi. Payg'ambarimiz aytayaptilar-ki, "Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fi." Dunyo la'natlangandir, uning ichidagi bor narsalar ham la'natlangandir. Illa ma kana lillahi min. Magar Alloh uchun bo'lgani bundan mustasno. ollohni rizosi uchun bo'lgan mollar olloh uchun bo'lgan ulovlar ollohni dini uchun bo'lgan qilingan ishlar bundan mustasno ular la'natlandi chunki ular ollohdan uzoqlashtirmaydi qaytanga yaqinlashtiradi shuning uchun ular oxiratga kirib ketadi salaf solihinlarning osorlariga kelsak ali roziyallohu anhu aytadiki kimda oltita xislat bo'lsa jannatni talab qilibdi va do'zaxdan qochibdi birinchisi ollohni tanib unga itoat qilish ikkinchisi shaytonni tanib unga isyon qilish haqni tanib unga ergashish botilni tanib undan saqlanish va dunyoni tanib uni rad qilish va oxiratni tanib uni talab qilish demak mana shuni eslab qolish kerakki ali roziyallohu anhu aytyapti inson dunyoni tanib uni haqiqatini bilish kerak qanchalik qiymati borligini olloh uni yomon ko'rishini la'nat aytishini bilsa inson dunyoni bilib uni rad qilish kerak va oxiratni talab qilish kerak hasan basriy aytadi shunday kishilarni olloh rahm qilsinki dunyo ular uchun omonat edi ular mana shu omonatni o'zini egasiga topshirib yengil holatda ketdilar sahobalarni aytadi sahobalar dunyoni bir omonat deb bilishgan omonatni egasiga topshirib yengil holatda ketdilar bir kishi abu hazimga aytdiki men senga dunyo sevgisidan shikoyat qilaman ya'ni menda shu kasallik bor dunyoga muhabbatim bor lekin bilamanki dunyo meni hamisha qoladigan joyim emas shunda abu hazim aytdiki olloh senga bergan dunyoga nazar solgin halol bo'lganini olgin va uni faqat o'zini joyiga ishlatgin shunda dunyo sevgisi senga zarar qilmaydi demak mana shu shartlarni aytyaptiki dunyo qanday kelyapti qo'limizga va qayerga ketyapti mana shunga ahamiyat berish kerak halol yo'ldan kelish kerak va shariat buyurgan joylarga ketish kerak fudoyl ibn iyoz aytadi agar dunyo foniy oltin bo'lganida o'tkinchi bir oltin bo'lganida edi va oxirat esa boqiy sopol bo'lganida sopoldan loydanu lekin abadiy bo'lganida edi biz boqiy bo'lgan sopolni foniy bo'lgan oltindan ustun qo'yishimiz kerak bo'lardi lekin biz foniy bo'lgan sopolni boqiy bo'lgan oltindan ustun qo'yyapmiz chunki dunyoni ustun qo'yyapmiz dunyo sopoldan va u foniy o'tkinchi lekin oxirat bo'lsa ham boqiy ham oltindan abu sulaymon doroniy aytadiki agar insonni qalbida dunyo bo'lsa agar insonni qalbida oxirat bo'lsa dunyo kelib u bilan talashadi ya'ni dunyo uni o'rnini egallashga harakat qiladi uni chiqarib yuborishga harakat lekin agar insonni qalbida dunyo bo'lsa oxirat kelib u bilan talashmaydi chunki oxirat ulug' va karimdir dunyo esa pastkash laimdir sayyor ibn al hakam aytadiki dunyo va oxirat bir insonni qalbida jamlansa va agar qaysi biri g'olib bo'lsa qalbga ikkinchisi unga tobe bo'ladi agar oxirat g'olib bo'lsa unda dunyoni o'ziga vosita qilib ishlatadi dunyo oxiratga xizmat qiladi lekin agar qalbda dunyo g'olib bo'lsa dunyo sevgisi oxirat sevgisidan ustun kelsa unda oxiratni dinni o'ziga vosita qilib qo'yadi dinni oxiratni yo'lida bir vasila sifatida ishlatadi molik ibn dinor aytadi sen dunyoga qanchalik miqdorda g'am cheksang shuncha miqdorda oxirat g'ami qalbingdan chiqib ketadi oxiratga qancha g'am cheksang shuncha miqdorda dunyo g'ami qalbingdan chiqib ketadi chunki insonga bitta qalb berilgan mana shu bir qalbi bilan narsani yo yaxshi ko'radi yo yomon ko'radi dunyoni yaxshi ko'ryaptimi oxiratni muhabbati endi sig'maydi dunyoga g'am chekyaptimi oxiratni g'ami sig'maydi u chiqib ketadi agar oxiratni g'ami kirsa dunyoni g'ami chiqib ketadi va mana shu gapni ali roziyallohu anhuni gapiga o'xshaydiki dunyo bilan oxirat ikkalasi kundoshga o'xshaydi deydi bittasini qancha miqdorda rozi qilib xursand qilsang ikkinchisi o'sha nisbatda sendan g'azablanadi ya'ni birini rozi qilsangiz ikkinchisi xafa bo'ladi shuning uchun boqiy bo'lganini abadiysini inson ustun qo'yishi kerak bo'ladi ya'ni oxirat hasan basriy aytadiki ollohga qasamki men shunday kishilarni ko'rdimki dunyo ular uchun sizlar ustida yurgan mana shu tuproqdan ko'ra haqirroq edi sahobalar aytadi va ular dunyo keldimi ketdimi umuman e'tibor bermasdilar mana bu dunyoni kitob sunnat va salaf solihinlarning osorlaridan dunyoni holati va uning qiymatsizligi bayon qilindi inshaalloh keyingi darsda mana shu dunyoni haqiqati va mohiyati va dunyo sevgisini muolaja qilish qalbni undan poklash yo'llari haqida inshaalloh suhbat qilamiz subhanakallohumma bihamdik la ilahe illa anta astag'firuka ve atubu